Bueno, ba, iragarri bezala, alde batetikan, e, bueno, ba, lezarrean eh, da egoen trafiko aldaketak, e, eh, aldaketeta zitze egiteko denbora geroago hartuko dugu, zeren orain iragarri dugun bezala, orain bai, e, taldearen Harold Diska orkestu nahi dugu, eta horretarako, bueno, ba, taldekide batekin, aitorrekin hitzartua genuen elkarrizketa, eta hortxe dugu, ja, okerrez banago, telefonoz bestalde, aitor e, daukagu, kaixo, aitor? Iepa, aitor, bai? Bai, bai. entzun diazu? Bai, nik entzuta izut, ondo entzuta gaituzu? Bai, bai, primeran. Vale, perfecto, ondo da, ba, gauzak horrela, helduko diogu elkarrizketa txoari. Aizu, taldearen, ja ez dakitzen bagarren diska, ez urte desente dara mazu, Bueno, hau, seigarren diskoa da, e, eh, iazatera genuen diska bilduma bat, baina, bueno, material berriarekin, bosgarren diskoa, eh, izan daiteke. Mhm. Orduan, bueno, ja aurten, <laughs> ja, eh, Zera, hogei urte beteko itugu, izan ere, lehenbiziko ensaioak izan ziren largoita mabian, eta, bueno, e, ba, beste izen ba geneukan, baina, bueno, e, hasi hasi, largoita mabia, mabigarren urtean, e, taldearen kontu honekin, eta, bueno, ba, ja, hogei urte gora eta bera, eta, bueno, sei diskoia da. Mhm. Eten gabe hogei urte, ez dira Euskal Herrian talde asko horren denbora luzez e, gabe aritu direnik, ez? Bueno, gutxi, gutxi, bueno, ba, ba de batzuk. Batzuk bai, baina, bueno, normalean taldeak ja hogei urte irautea asko esaten du, ez? Bai, bai, bai, guretzat hasieran, bueno, igual amar urte betetzea kristona izan ziteken, ba, bueno, poliki-poliki eta e, gure abiaduran, ez, ba, ja, hogei urte, eta hemen zeitzen dugu. Mhm. Hala ere hori, hogei urte, baina bost disko e, gutxinaka zoazte asunto horrekin, ez, diskoen edo keizpenaren e, alderdia e, lasai hartzen dezue. Bai, bai, e, gu gure denborak e, hartzen ditugu, ba, diskoak prestatzeko, eta bueno, laro gaita mazortzian, eh, atera genuen gure lehenbiziko diskoa, eta gero, ba, martxa politean, eh, haitu ginen, ba, kontzertuak egiten, eh, diskoak egiten, eta eh, azken diskoa, bueno, atera genuen uain dela sei urte. Orduan, bai horretan, denbora honetan, bai, pizkat, atzeratu garela, ez, baina, bueno, eh 2006 urtean atera genuen azken diskoa eta bizpairu urte eman genituen ba ise kontzertuak egiten aurkezpenak egiten eta la eta gero ba denbora desente hartu dugu ba disko hau ongi prestatzeko eta bueno ez genuen atera nahi alako disko bat ba modu azkarrean prestatuta ez ba denbora hartu dugu ba hoize disko polit bat ateratzeko mhm. Bueno, e, zuen eh, ibilbide hontan hogei urte hauetan dirudienez, ez da ere zuen estilo musikala asko aldatu, ez garaiak aldatu dira, gauza berriak sortu dira, baina eh, leiotikanek bere oizko musika soinuei heldu die, ez da? Bai, bai, bai, bai, hori da, zera, gure etiketa edo gure izaera propioa, ez? Mhm. Estiloa betidanik, ba, estilo berdina, ez? Egin dugulako, hasi ginenean, gauza bera, ba, ba ez ginen egiten, jarkore melodikoa, punroka eta alako estiloa eta guain arte zeitzen dugu ba, <laughs> estilo berdina egiten, ba, bueno, ba, gure musikak ba beste, ezaugarri batzuk, beste nabardura batzuk eta bueno, nabaritzen da lehiotik dela, ez, ez mhm. dela ba jarkore melodiko Ba, aluso, ez, nola mhm. Beste musika batzuk ere entzuten ditugu, eta, bueno, eh, estilo hoiek ere, gure punrokean edo gure jarkor melodikoan tartekatu egiten ditugu. Mhm. Horrek agian, e, bueno, ba, zaletu mm, desberdinei irikitzeko bueno, zailtasun batzuk eman dizkie diezaizke, baina bestalde zuen oizko zaletu entzako zoragarri izango da, ez beti bueno, ba, estil hori gogoko duenak hor mantentzea, eh? fidelitate bai, hori ba, e, bezala, ba, oize da, ez, gure, gure zaugarri nagusia, eta orduan gure zalentzat ere, ba, oize, eh? espero dutela gure zalek, eta bueno, oain ez gara hasiko egiten ez dakit Linkin Park eh, taldearen estiloa edo lako zerbait ez. Mhm. Hori da guri guztaren zaiguna, oso gustora sentitzen gara hori egiten, eta hola zeituko dugu, ezan eh, duan bezala, ez gaude itxita beste estilo batzuetara, edo beste modu batzuetara, baina bueno, hori da ba, lehiotik, ez eh, mhm. finean, gure estilo propio hori. Zuzeu taldean basua jotzen, zurekin batera patxi gitarran, gorka hotxan eta titi baterian eh, laukote honek eh, eh, izan, edo laukote hau izan da lehiotikan taldearen formazioa betidanik? Bai, gutxi gora bera, bai. Osa, e, a, asiera, asiera baten, ba, aziziren gorka eta patxi, elkar ezagutzen zutelako ikastolan, ez? Eta, mhm. bueno, beste batekin, eta gero, ba, nik ezagutzen nuen patxi, ba, esan ziaten, ba, taldean, eta beste baterilole batekin, hasi eta gero, ja, tipo arek egutzitzun, eh, eta, bueno, titi hartu genuen, eta ja, lehenengo maketa, eh, laro eta marseian gratu genuena, ja, formazio hori genukan, ez? Eta, guain mhm. arte, formazio horrekin, eh, eh, aitu gara, Eta bueno, e, lehenengo diskoan beste gitarra jole bat sartu zen, Mikel Memo, oain Memo taldean aritzen dena, baina bueno, e, kontzertu batzuk egin zituen eta gero ja utzi zuen. Eta bueno, eta jota fuego zehitzen dugu hemen laurok zarata zarataiten. Mhm. Disko honi dagokionez, Harold izeneko diska hontan, e, bueno, ama bosta besti topatzen ditugu, eta kontatu guzu pixka bat nola junden sormena, eta grabazioa, nun, nun izan da grabazioa, eta zeinekin ibilizaten? Mm, Ba, begira, e, grabazioa El Sotano Estudioetan egin dugu, e, hemen irunetik oso bil artikan, hain zuzen, eta e, ikarte grafita izan da ekoizlea. E, egin dugu, e, grabaketa gau, egin dugu e, bitxandatan, e, amarkantu grabatu genituen e, iazko abenduan eta gainontzeko bostak e, aurtengo apirilean. Eta, bueno, e, grabaketa saioak ba, ezin jobeki joan dira, Zane, ba, bueno, ikerpidra grabatzea, placer utxa izan da, eta bueno, e, oso oso prestatuta, generaman guzia, nola izan behar ziren kantuak, eta hoi dena, ezta. Ba, bueno, e, ikerrek ere bere, bere eskua sartu du, ba, ekoizpenean, eta bueno, dezente lagundu digu, ba, nola bait, jantzten ez kantuak, igual, ba, guk egiten dugunean kantu bat e, lokalean oso biluzik gelditzen da, eta gero estudioan, ba, bueno, igual koro batzuk, edo beste instrumento batzuk, ba, zartzen ditugu eta horretan ba, ikerrek asko-asko lagundu digu. Mhm. Eta, e, bueno, egia san, e, duela gutxi bukatutako grabazioa ziztu batean, ez, kaleratu da. Batzutan e, gehiago luzatzen da prozesu hori, grabazioa eta gero, ba, eta guzti hori luze jotzen dute, baina zuen kasuan nahiko azkar egin dezu, ez? E, bai, bueno, e, esan dudan bezala, e, ba, grabatu genituen, e, Amarkantu kantu hoiek abenduan ja, e, ere egin genituen. Orduan, ja, gure denbora, hartu genuen, dera ba, nahi genuen bezala, geldiz edin, eta kao, kasu honetan, ba, pirian, grabatuta <laughs> zeuden kantu hoiek, ba, oso ba, ba genuen e, soinua hartuta. Ez, eta orduan, ba, tita batean egin dugu zentzu horretan, ez. Zan ere, ba, oize, ba, aber, bateriak, ola izan barri da, basuak ola, agotxak, eh, eta dena hartuta genukan, ez. E, gero, bestalde batetik, eh, soinua, den itzein dut, ba, ikerrek, e, bueno, desente lagundu digula, eta nola oso klasikoak izaten gara soinuari dauki horrez, ez, ba, beti amplifikadoretatik ateratzen dena, zaitzen gara, ba, transmititzen, eta kasu honetan, azken disko honetan, ba, zaiatu gara, gustartzen soinu klasikoa, ba, soinu modernoago batekin. Eta, orduan, ba, e, zentzu horretan oso pozik elitu gara, izan, e, ba, dakit, e, punrokaren betiko soinua badu ere, zera, modernotasun kutsu batzuk ere ba, gordetzen ditu barruan. Mm -hmm. bat, beraz hor badago. Perdona? Garap, gar, bat hor badago la beraz. Bai, bai, bai, oize. Mhm. Bueno, e, estudioari dagokionez, e, zuek lau okaritu zeate musika sartzen, izan dituzue bestelako kolaboraziorik edo laguntzarik? Ba, bueno, e, gaur ez taldeko kantariak, kantu batean, e, kantatu du, e, kezko iriak kantuan, ba, bigarren bezala, eta hoi izan guztia, bai. ez? Eta, bueno, ikerrek ere, ba, bueno, instrumento batzuk, zartu ditu, gitarra flamenko batzuk, jabona ere sartu du, eta bueno, baina kanpoko zea, e, daukienez, bakarrik e, jule goni izan da. Mhm. Bueno, eta ja diska kalean dagoelarik, e, oain kontzertu txanda etorri beharko da, ez da, uda nola daukazue? Bueno, ba, arte nahiko pozik gara, zane, ja aurkezpena, diskoaren aurkezpenak inditugu, irunen, arituinen, eta lengo gunean, hemen, irunean, e, bestetan, pestetan, Eta bain tarte bat hartu nahi dugu ekainean, ba, ongi prestatzeko e, errepertorioa. Zane, jo nahi dugu, a, lehiotikanen errepertorio klasikoa edo izan entzena, eta kao, tartekatu egin nahi ditugu, ba, kantu e, berriak ez, diskonetako kantuak orduan, eh, ekainean kontzerturik ez, baina ustaian e, momentuz ja iru ditu konfirmatuta, han gipuzkun, e, azti aztigarragan, eta gero hemen Nafarroan, elizondon ere arituko gara. Mm -hmm. Eta mm, gogoz, gogoz ari gara, ba, oize, ba, errepertorio eta konzertu ononak eiteko. Mm Bueno, izango dugu ere guzti horren berri, fetxa horiek e, hurbiltzen diren enean, eta beste datu bat ere komentatu nahi nuke bereziki zurekin, e, aitor, bueno, ba, okerrez banago, e, e, bueno, taldean, e, beti ere saiatzen zarete halako kontu eukitzen, ba, diseinuetan, eta bar, eta, bai. bueno, ba, liburu iska eta guzti badakar eh, diskoa, kontatu iguzu hau nola zeinek antolatzen duen, eta nola moldatzen dezuten. Bueno, ba, guk geok egin dugu, nik, kasunetan, ba, hmm. bai. diseinu guztia, E, gero bestalde batetik, e, badago, bideoklip bat, ja, ezkegita YouTube-en, ja, bi, bi edo, dara matza, eta bueno, hori ere nik egin dut, bost eta bueno, eh, azalean agertzen den mutiko hori, e, Harold Whistles, da, e, orduan, e, oartzen bazara, badu belarri baten entzun bat, bai. orduan, e, mutiko hau jaiotzez gor mutua zen. Eta e, argazkian agertzen denean, ba, entzuten ari da, e, soinua lehenbiziko aldiz horrezatik badu zeha mhm. e, sorpresa edo arridura horpegi hori begiak zabalzoalik, Eta, bueno, e, mutiko hau kantu batean aipatzen dugu, eta, bueno, deskubritu genuenean, ba, ze argazki hau, eta, eta historio hau, ba, benetan engantzatu egin gintuen, eta, bueno, erabaki genuen, ba, azalean zartzea. Mhm. Gero, e, barruko diseinuari daukionez, ba, pixka bat, e, segitu nahi izan dugu ba, azalaren zera, e, estetika edo. Baina e, kantu bakoitzak ba, baitu bere marrazki propioak, bere izenio propioa, nola baita, ba, ez dakit, anistazuna eman nahian diskoari eta nola ez diseinuari. Mhm, gainontzeko taldekideak e, zuregan konfiantza osoa dute beraz e, diseinuari dagokionean. <laughs> izan beharko. ez dute, ez bai, bai, bai. edo ez dute beraiek e, asko proposatzen ere ez? bueno, bueno, a, haien iritziak ere, <laughs> haintzako txat hartzen ditut, e, eta, bueno, denon artean, e, e, ba, ez dakit ezaten ditugu, ba, ideiak edo nola baiteko, ba, nondin norakoak, eta bero, ja, nik ordenagailuaren aurrean, ba, ez dakit, ba, nola baiteko ideia hoiek guztiak, ba, gorpuzten, zaitzen naiz. Mm Erki ba, bueno, guk e, ez dakit eh, zerbait gehiago daukazun gehitzeko, aitor eh, zuen disko berri honen inguruan? E, bakarri gauz bat, e, izan ere, bueno, ja diskoa zeetan dago, e, aitun ezen ere zalgai dago, baina ja, elduen astetik e, biniloa ere izanen dugu, e, zalgai, gure gueporri aldean, edo gorren web aldean, konzertuetan ere zalgai izanen dugu, orduan, noiz, hemen... badidu bi, badagoela sea, eh, mm, ez dakit, eh, revival polit bat, eta vinilo, viniloari ari, ez, zuzenduta eta gu ere, ba, horretan, ba, sartu gara, mm -hmm. eta bueno, eh, elduen astetik aurrera, ja, viniloa, izanen dugu, vinilo txurian, eta hoize ba vinilo zalentzako abisu bat. Lehenengo aldia da beraz viniloan kaleratzen dezuten. Bai bai bai, bai, garren urtean atera genuenan lehenbiziko diskoa, ba ja nola bait e, za, viniloa desagertze hartzegoen, ez? Talde batzuk ateratzen zuten, beste batzuk ez, eta bueno, ja uste genuen ja bere azken momentuetan, ez? Zegola viniloa. Eta begira, ba orain bago ba, za, berpiste, berpiste hori eta gu ere ba, aportatu nahi dugu zea, modu sumean ba, gure viniloari. Uh mhm. -huh. Beraz, zuen web horri tikan, edo bestela e, kontzertuetan eskuratu alizango da diska hori bi formatuetan, ez da? Hoize da, bai. Uh Bueno, ba, gu gogoratuko dugu, e, bai astigarragan eta bai errenterian, hemen gure gertukoen eh, ditugun entzulentzako aukera bikaina dagoela, lehiotikan taldearen kontzertu bat gozatzeko, eta bereziki ba, Harold disko berria ere ezagutzeko. Bai, bai, bada. Mhm. Ala izango da, ezta? Kontzertuetan, eh, bai. kontzertuetan esan edete emango diozue, eh, bueno, nagusitasuna Harold diskontako kantei, ezta? Bai, bai, bai. Eta lehen esan dudan bezala, ba, gogoz, jaude, ezta, ba, aurkezteko eta ikusteko nola funtzionatzen duten kantu hauek guztiek. Eta, bueno, ni pentsatzen dut, e, oso disko ona dela, ba, ba, kantuak, ba, jotzeko zuzenian ez? Orduan, bai, bai, bai, bai, garrantzia emanen diogu, ba, disko honi, ba, tartekatzeko kantu horiek repertorioan, bain behiratzen ari gara, bai, esentzuk dien, e, obekien funtzionatzen duten kantuak, ez, zuzenean. Mhm. Eta, bueno, e, gutxi gora bera, badugu, ba, repertorioa eginda, eta, bueno, bain pixka bat ordena, eta, eta bueno, e, lokaleko, lana, ez, galditzen zaigu, ba, ongi-ongi prestatzeko ba, zuzenean eginen duguna. Mhm. Perfecto. Bueno, ba, amabost abesti dauzkagu e, aukeran e, eh, leiotikan taldearen jarol diskontan eta zuk zeuk aitor elkarrizketa amaitzeko aukeratu zazu nahi desuna gure entzulei eskaintzeko? Ba, adibidez, amabigarrena, haien historia, e, oso kantu azkarra da, baitu parte ezberdinak, eta bueno, letra ba, fuzi, e, gerra zibilean ba, fusilatu, fusilatutako ba, guziei nolabaiteko omenaldia da. Gero e, etorri ziren ba, frankismo garaian e, sasoi beltzoiek eta hoain nolabait e, sasi intelektual hoiek e, ukatzen dutenian historia, ez? Orduan, horresatik esaten du, ba, haien historiak mutilatzen gaitu. Mm -hmm. Bueno, ba, haien historia aukeratutako kanta gaurko elkarrizketa agurtzeko, aitor, mila esker benetan gure deia jaso duzulako, edo bueno, guk zure deia jaso duzulako, kaso gontan. Lasta <laughs> eh, izan da bai. bai. Eta, bueno, nahi arte, sorte on diskarekin, eta ondo segi. Eskerrik asko zuri, asiar. Urren arte. Bai, urren Arte. Leiotikan eh, taldearen eh, Harold diska aurkeztu dugu eta jarraituko dugu Eguerdiko Ahotsa magazinean Jan Jakun Irratian Donostiako Irrati Euskaldun librean